بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى علي آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه ولا الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبعين صدق الله العلي العظيم يعني سورة النون والقلم नून वल कलम सूरत नालो कलम कलम आहे नून आहे नून जी माना छा आहे अलाह खे ख़बर आहे नून मस कुपड़ी खे बि नून चइजे ऐं कलम उन में कलम विझी हुन सां वमा यस्तून ऐं जेकी लिखनि था पिया फ़रिश्ता जेके लिखनि था पिया नून वल कलम जे माना बहराल नून वल कलम अस्तरून हिन में ॿावंजाह आयतूं आहिनि ऐं ॿ रुखू आहिनि सूरत जेका चोथों नंबर सूरत आहे ॼण जेका नाज़िल थियणु नाज़िल जेके सूरतूं थियूं जीअं पहिरीं सूरत जो को हिसो जेको पहिरियों नाज़ुल थियो सो हिकरा रब लेखलु इंसान ऐं मीन अलख हरी शुरू वारी जेके पंज छह आयतूं आहिनि इहे लथियूं उन खां पोइ सूरत मुज़मिल जो को हिसो लथो सूरत मुदसिर जो को हिसो लथो हुन खां पोइ कंहिं वक़्तु मतिलबु त अहिड़ी ख़ुदा खे ख़बर आहे कहिड़ी तरतीब थी पर इहे जेके इहे टे सूरतूं उहे चोथीं सूरत हीअ आहे पंहिंजो नून वल कलम हिन जो को हिसो लथो पंहिंजो हिन खां पोइ जेको सूरत फातिया लथी पंजवीह नंबर हिन खां पोइ जेको आहे सूरत रहमान रहीम अलहमद रबी आलमी हाणे पंजी नंबर सूरत आहे चोथों नंबर लहण जे हिसाब सां इहो सूरत नून वल कलम आहे ऐं ॿियो नंबर ऐं टियों नंबर जेको चोथों नंबर पंहिंजो अल मुज़मिल ऐं मुदसिर जेको हिसा आहिनि ऐं पहिरियों नंबर जेको आहे सो सूरत एकरा बि रबिकल ख़ाल सूरत जो नालो अलॻि आहे जेका छहानवे नंबर सूरत आहे बहराल अहिड़े क़िस्म सां ई सूरतूं लथियूं आहिनि जा कंहिं हिसा पिया लथा आहिनि पोइ हुन में वरी ॿियूं आयतूं आयूं आहिनि पर रसूल पाक पाकम खे चयो त हीअ एतिरे रख हीअ त रखु हीअ हेतिरे रखो पोइ को वक़्तु आयो हाणे हिन में सूरत में ॼण ऐं सूरत मुज़मिल में सूरत मुदसर में मुखालिफ़त माण्हुनि जी आहे जेका उहा को को माण्हू आहिनि के माण्हू आहिनि मसलनि जेके ज़र अलाह ताला जे मुतलिक़ हिन में बि चए थो ऐं पंहिंजे मुज़मिल में बि चए थो मुदसर में बि चए थो त ज़रनी वरनी मूंखे छॾे ॾे अलाह ताला चए थो मूंखे छॾे ॾे मूंखे मथां झली मूंखे मथां झली ऐं पाणी थो बिछा हिन माण्हूअ खे जेको मुखालफ़त थो करे तुंहिंजी हाणे कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके मुखालफ़त था कनि पहिरियों जेको अबूल लहब जो नालो थो अचे जेको चाचो सॻो आहे रसूल पाक आसम जो जंहिंजे मुतालिक़ पोइ सूरत लहब लथी आया पंहिंजो छा चइबो आहे मसद लथी आहे तब चए त आबी पोइ जी आहे हुन खां मतिलबु हिकिड़ो त इहो माण्हू आहे जेको वॾो मुखालिफ़ु आहे ॿियो आबू जहल जेको आहे सो वॾो मुखालिफ़ु आहे हुन खां पोइ जेको वलीद बिन मोगैरा आहे जेको ख़ालिद बिन वलीद जो वालिद साहबु आहे ऐं वलीद बिन मोगैरा वटि रसूल पाक जी पुफी मतिलबु हुनजे घर में हुई जंहिंजो औलादु आहे ख़ालिद बिन वलीद अहिड़े नमूने सां वलीद बिन मुग़ैर आहे ॿियो पंहिंजो उथबा बिन रबी आहे मतिलबु त उहो बि मतिलबु काफ़ी माण्हू हुआ जेके मुख़ालिफ़ चालीह वॾा वॾा माण्हू जेके पोइ बदर जी झंगि मझि मारिजी विया या उन ज़माने में ॿार मारिजी विया हुआ इहे वॾा वॾा कुफार हुआ ऐं मुख़ालिफ़ हुआ रसूल पाक सलाहु जा ऐं हुनजे दीन जा ऐं तमामु वेझी माइटी में घणा जेके हुआसीं वेझी माइटी में पंहिंजे हीउ मखसूमी हुयो पंहिंजो वलीद बिन मुग़ैरा हुन पुफी ॾिनल हुई हुनजे घर में हिकिड़ी पुफी मतिलबु त अॻे ईअं थींदो आहे त हुनजो पहिरियों मुड़ुसु मरी वञे या तलाक ॾिए त वरी ॿिए खे ॾींदा हुआ पाण पुफी हुनजी हुन वटि बि हुन वटि बि अहिड़े नमूने सां हिन वटि बि हुई हिकिड़ी पुफी रसूल पाक सलासी त हाणे वेत वेझ पुफी पुफाट पुफड़ जेको आहे सो मुखालफ़त करे बीहे या हुन चाचो जेको आहे मुखालफ़त करे बीहे या मतिलबु त घर जा भाती जेके आहिनि मुखालफ़त करे बीहनि मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां त पोइ ॾुखी ॻाल्हि थी थी वञे हले हाणे बहरहाल हिन सूरत हाणे शुरू वरी त कयूं नून वल कलम वमा यस्तरून ऐं जिन लिखियो आहे मां अंत बि बि नेमत मजनून तू अला जी नियमत सां बाज सां महिरबानी सां तूं मजनू न आहीं जीअं तोखे ई चवनि पिया त अलाए मजनू आहे अलाए हिन ते जिन थियो आहे अलाए हिनखे सैर थियो आहे अलाए हिनखे छा आहे शायर आहे हिनखे हीअं आहे हिनखे हीअं आहे पुछूं खां छा आहे भला हिन सां कहिड़ी झुट आहे असांजे विच में हाणे फोट अची विधी अथसि हिकिड़ो दीन खणी ठाहियो अथसि बादशाही खपे हिनखे छा खपे हिनखे कहिड़ी ॻाल्हि आहे त अल्लाह ताला रसूल पाक सा खे चए थो त मां अंथे खे तुंहिंजे रब जी नेमत जे सां तूं मजनून कोन आई ऐं वरी बि ईंदो लफ़्ज़ इहो आख़िर में हिन सूरत जे बि तोते जेको अजर थींदो तोखे बदिलो जेको अलाह ताला ॾींदो उहो बेहसाब आहे अण मयो अण तोरियो अण मापियो आहे ममनून मन अखदी ॿोली जो लफ़्ज़ु आहे मन जे मञा पोइ असीं चवंदो मण मण थींदो मण हेतिरा मण हेतिरा मण इहे अख जी ॿोली जो लफ़्ज़ु आहे मन मन माना तोड़णु मन माना अहसान करणु मन माना मतिलबु त अहिड़े नमूने सां मान मन मन आहे हा हिते माउरी वारा बि ॻाल्हाईंदा आहिनि मन आहे असांजी मन आहे माना मन व सलवा मतिलबु लफ़्ज़ अहिड़े क़िस्म जा चङा ई का अला ताला वठां ॿा जेका आहे नेमत आहे ग़ैर ममनून ग़ैर ममनून अण अणतई अण तोरी अण मापी अण मई जेका हिसा आहे त अजर ग़ैर ममनून अजर मिलंदो तोखे इन कयल आला खोलो किन अज़ीम बेशक तूं वॾे खुल्क ते आहीं वॾे कैरेक्टर ते वॾे अख़लाक ते तूं आहीं तूं तुंहिंजो मतिलबु त अलाह ताला तोखे अहिड़ो अख़लाक ॾिनो आहे जो कंहिं माण्हू खे कोन अथसि या तूं अहिड़ो सुहिणो अख़लाक वारो माण्हू आहीं हाणे हिन अख़लाक जे लिहाज़ खां भई न कला खोलो किनि अज़ीम ॿिया ॿिया लफ़्ज़ जेके अलाह ताला फरमाए थो उसवत تو तोखे ॾिनो अथऊं जीअं सूरत सफ़ में आहे या पंहिंजो सूरत नहल मज हज़रत इब्राहिम अलितान जे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हि अचे थी सूरत नहल में सूरत सफ़ में त पंहिंजो उहो खुल उहे वॾे अख़लाक वारो हुयो उसवतुनि हसना वारो हुओ उन ते तोखे असां रखियो आहे त मतिलबु त हिकिड़ो उनजो तोखां अॻु में उहो हिकिड़ो मिसाल हुयो मेन काइण जे लाइ इंसान ज़ात जे लाइ ऐं तूं तोखे हुकुम कयो वियो तूं उन जे मिलत ते हल उनजे तरीक़े ते हल सूरत नाल में अलाह ताला इहो फ़र्मायो अहिड़ी ॻाल्हि जेको खुलखनि अज़ीम ऐं रसूल पाक सलाह खे अलाह ताला सूरत अंबिया में चयो त तूं सॼी कल जे लाइ पंहिंजो ऐं अमा अरसला खे अला रहमत आलमीन तोखे असां न मोकिलियो आहे सवाइ रहमत करे सॼे आलमनि जे लाइ यानी इंसान ज़ात जे लाइ जिननि लाइ अहवाननि लाइ वणनि लाइ टिननि लाइ तोखे रहमत करे मोकिलियो आहे आलमीन जे लाइ तोखे असां रहमत करे मोकिलियो आहे अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ जेके हंधि अचनि अलाह ताला ॿुधाए थो क़राशी में त अख़लाक वारो आहे रसूल पाक सलो ऐं पंहिंजो सूरत एज़ाबुल अचे थी अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि ऐं ॿियो पंहिंजो सूरत सफ़ में अचनि थियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿियो हिन सूरत मंझि त तूं के कहिड़े अख़लाक वारो आहीं जेको आख़िरत खे मञनि था जेके अलाह खे मञनि था उन्हनि जे लाइ तुंहिंजो अख़लाक जेको आहे सो हिकिड़ो मॉडल आहे जंहिं ते माण्हू हले हाणे सलेमान नदवी रहमत अलाए पंहिंजो किताबु पंहिंजा जेके ख़ुतबा ॾिना मद्रास में जे कहिड़े उणिवीह सौ चोवीह में अलाए कहिड़े साल में पंहिंजो ख़ुतबा ख़ुतबात मद्रास में उर्दू में छपिया हुनजो तर्जुमो बि अंग्रेज़ी में कयो अथऊं हुनम आहे पंहिंजो सभिनी मख़लूक जेका बि शइ आहे हुन मज़ा इंसानु वधीक बहितरीनु आहे इंसाननि में सभिनी खां अंबिया जेके आहिनि से बहितरीनु आहिनि अंबियानि सभिनी मञा जेको आहे पाक सलाहु आसन बहितरीनु आहे सभिनी खां सुहिणो आहे हुन खां पोइ रसूल पाक सलाहु जे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां त उहो हीअं हीअं हीअं हलियो पोइ इहे जेके अठ सत खुतबा आहिनि जेका तमामु अज़ीम ॻाल्हि आहे सलेमान नदवी साहबु हाणे कहिड़े माण्हू फ़िक्र जो आहे पोइ उन माण्हू विच में पई त भई फलाणे जो आहे फलाणे जो आहे पोइ माण्हू मुंझाए थो न भई चङाई जी ॻाल्हि आहे सुलपाक सलास जी ॻाल्हि आहे हुनजी सोणाप जी ॻाल्हि आहे केरु बि करे कहिड़े फ़िक्र जो हुजे दोहे हुजे बरेलवी हुजे हुन सां असांजो वास्तो कोन्हे किताबु पढ़ण मज़ा लुत्फ़ ईंदो मज़ो ईंदो ख़बर पवंदी छा आहे ॻाल्हि बहरहाल उहो हिते ॾिसिजे हिन किताब में ख़ुतबात मद्रास में जो हुन जो तर्जुमो बि अंग्रेज़ी में हाणे करे अथऊं उहो बि आहे सिंधी में बि तर्जुमो कंहिं कयो हूंदो थी सघे थो इनखा पोइ सुॻो तूं ॾिसंदे रसूल पाक आसम त छा थो थिए तुंहिंजे फॉलोवर सां छा थो थिए हीअ जेके आहिनि तुंहिंजी मुखालफ़त कनि था उन्हनि जे फॉलोअर सां छा थो थिए उन्हनि सां छा थो थिए फसतो बि सेरो पोइ तूं ॾिसंदे भई इहो बि सरू न ऐं उहे बि ॾिसी वठंदा त छा थो थिए उन्हनि सां और बदर जी जंग में केतिरा माण्हू मरी वेंदा हुन खां पोइ केतिरा माण्हू छा थींदो पोइ केॾीमहिल फतेह थींदो मखो केॾीमहिल पंहिंजो हीउ सॼो अरब हिजाज़ जेको आहे उन ते उन खां पोइ शाम सीरिया इराक पंहिंजो सिंध हिंद फ़लस्तीन पंहिंजो सॼो मगरब सॼो अफ्रीका जो मथियों हिसो मग़रब वारो सभु सभु हिसा पंहिंजी वेंदे फल स्पेन ताईं उंदलुस ताईं दीन इस्लाम पखिड़िबो सॼो उहो सभु ॾिसण में ईंदो तव्हांखे सतो बि बि सिरो अई इहो बि ख़बर पइजी वेंदी तव्हांखे त कहिड़ो तव्हां मञा चरियो आहे रसूल पाक सलाहु चरियो आहे माज़ अलाह या हीअ जेके हुनजी मुखालफ़त कनि था पिया वरीद बिन मुग़ैर आहे उथबा बिन रबी आहे अबू जहल आहे की अबू लहब आहे की फलाणा आहिनि फलाणा फलाणा फलाणा फलाणा केतिरा माण्हू हुआ जेके मुखालिफ़ चालीह उन्हनि वञा वॾा वॾा कुबार जेके उन्हनि जा लीडर हुआ जेके अहमतु उल कुफर उहे जेके आहिनि से बदर जी जंग मंझि मरंदा हुते ख़तमु थींदा हुन खां पोइ अॻिते पोइ हिते त मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा जेके मुखालिफ़ आहिनि सां छा थो थिए बि हो तव्हां मज़ा कहिड़ो ॿिन्ही धुरियुनि मजा हीअ धुर की हूअ धुर कहिड़ी वधीक चिराप वारी धुर आहे हिन रबक हूअ आलम तव्हांजो रब बेशक ॼाणे थो अन सबील ई त तुंहिंजे पंहिंजे रस्ते तां कहिड़ो गुमराह रस्ते ते आहे कहिड़ो परे वारी दल दल दलाल वारी रस्ते ते आहे वाह उहो आलमो बिल मोहतदीन ऐं हू ॼाणे थो अलाह ताला ॼाणे थो त हिदायत वारनि मज़ा कहिड़ा आहिनि कहिड़ा माण्हू हिदायती आहिनि हू हिदायती आहिनि या काफ़र हिदायत थी आहिनि की <laughs> मुस्लमान हिदायत थी आहिनि हिदायत वारो कहिड़ो आहे हाणे असांजी हिन ज़माने में सभु को चए थो त आऊं हिदायत वारो आहियां सुभाणे अलाह हाणे ईसाई चवंदा त असीं आहियूं हिदायत वारा सूरत बकर में बि आयो त हू चवंदा तई कोन आहियो हू चवनि तई कोन आहियो इहो उधी चवंदा तई कोन आहियो ईसाइनि खे ईसाई चवंदा तई कोन आहियो इहे खे था चवनि ऐं ॿियो ई जेके पंहिंजा पारसी जेके आहिनि उहा जेके मजूसी उहे चवनि था त असीं दीन ते आहियूं ॿिया सभु काफ़र आहिनि हिंदू जेको आहे चए थो असीं दीन ते आहियूं ॿियो सभु काफ़र आहिनि ॿुध चए थो असीं दीन ते आहियूं ॿिया सभु काफ़र आहिनि हुनजो सभु को चए थो ॿियो काफ़र सां ख़ुदि मुस्लमाननि में जेको आहे सभु को हिकु ॿिए खे काफ़र थो चए पोइ अलाह ताला फरमाए थो त तुंहिंजो रब ई ॼाणे थो त कहिड़ो वधीक सिधे रस्ते ते आहे सूरत बनी साहिल में त वधीक कहिड़ो आहे हिते अलाह ताला फरमाए थो उहो आलम बिल मोहत्दीन उहो सुञाणे ॼाणे थो त हिदायत ते कहिड़ा आहिनि अलाह ताला खे ख़बर आहे त कहिड़ा आहिनि हिदायत ते फला तू थी इल मोकज़बीन हाणे बि पाक सलाह खे अलाह ताला फ़रमाए थो त जेके कज़ाब आहिनि जेका कूड़ा आहिनि जेके कूड़ो था कनि कूड़े कंदड़नि खे मुखज़बुब जेको आहे कज़ाब आहे कज़ाब माना ख़ुदि कूड़ थो ॻाल्हाए मुक़ज़ुबु जेको आहे ॿिए खे कूड़ो थो चए न ॿी पाक खे कूड़ो थो चए हुनजे पोयां तूं न हल फलाह तू थिए हुननि जी इताहत न कर हुनजे पोयां तूं न हल हुनजे ॻाल्हियुनि ते न हल हू तोखे चवंदा हीअं कर त हीअं कर त असीं पाण में ठही वेंदासूं पर तूं हुन सां हिन ॻाल्हि में ठाह न कर वधू हू चाहिनि था वध वध मोहबत करणु दे लव टू डू इट वधू अलाह ताला जो नालो आहे वध दाऊद अल इस्लाम जो नालो वध वञा ऐं वध जेको सूरत नूह में जे वुद ऐं उहो बि वुध माना लव जे माना में त वधू दे लव लो ई तुधो तूं थोरो नरम थी पंहिंजे ॻाल्हि में जेका तोखे अलाह ताला ॿुधाई आहे उहा तूं न ॿुधाए ऐं थोरो पंहिंजे नमूने सां घटि वधि कर हुनखे ॻाल्हि जी हुननि खे वणे त पोइ हू बि जेको आहे सो तुंहिंजी ॻाल्हि खे थोरो मञींदा की कंदा यानी तूं थोरी नरमी कर हुननि सां मामले में त हू वरी तोसां नरमी कंदा न त पोइ इहा सख़्ती थींदी तव्हां ॿिन्ही जे विच में इहो असां ॿिन्ही जे विच में हू था चवनि भई चए चए ईअं तूं न कर हुननि जी इताद ते न कर हुननि जी पोयां न हल हुननि जी ॻाल्हियुनि में तूं न लॻ तोखे असां ग़ालिबु कंदासीं इनशा कुल हलाफ़िन महीन ऐं उहो हर उहो माण्हू जेको कूड़ा कसम थो खणे हलफ़ थो खणे कूड़ा कसम कसम ई जेको आहे कसमी शैतान बि कसमी सूरत सूरतराफ़ में ॾिठोसीं कसम खणी हा वाह खे हज़रत आदम अल इस्लाम खे चवंदा आहियूं तव्हांजो घणो घुरो आहियां कैर ख़ु आहियां तव्हांजो नासे आहियां तव्हांजो कसम थो कसम जेको माण्हू खणे हुन ते एतबार न कजे बसि महीन आहे ज़लील आहे पुछड़ो आहे सभु खां उहो ॿियो माण्हू ॾिसो इहे सिफ़तूं जेके आहिनि से हिते चवनि था इमाम अब्दुला बिन अब्बास ताला आनम इकबास तफ़सीर मज़ आयल पोइ इहो जेको माण्हू आहे सो वलीद बिन मुर आहे आहे मख़ज़ूमी वला थियूं थी कुल हल्लाफ़ न हुन जी जेकी ॻाल्हियूं आहिनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि त हिकिड़ो कसमी आहे तमामु सख़्तु क़िस्म जो ऐं ज़ली हमाज़नि ताना हणंदड़ आहे बरूबरू माण्हू खे तानो हणंदो ऐं पंहिंजो अहिड़ो कंदो बुछड़ो ॿियनि जे ॾाढो फिको कंदो माण्हू खे ऐं पंहिंजो हुन पुठ पुठियां बि हुनजे ख़राबु कमु ॻाल्हि हुनजी कंदो त हू अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे हमशा आहिनि नमीम आहिनि हू हिते जूं ॻाल्हियूं खणी हुते वेंदो वरी घुमंदो फिरंदो वरितो माण्हुनि में जहिड़ा खिराईंदो वरितो हुनखे चवंदो तोसां हुन तुंहिंजे मुतलिक़ हीअं चयो अथसि हुनखे चवंदो तुंहिंजे मुतलिक़ हुन हीअं चयो आहे तोखे चवंदो हुनखे मूंखे चवंदो हो हुनखे हीअं चयो आहे तोखे हीअं चयो त वेठो जहिड़ा कराए सॼो मां माण्हू फिटो पियो हुजे सॼो शहरु हिक ॿिए आज़ार में छो जो हीअ ॻाल्हि हुनजी हुते हुनजी हुते हिनजी हुते हुनजी हुते थो करे पियो ऐं माण्हुनि खे फिटाए पियो माण्हुनि जी हिक ॿिए जूं ॻाल्हियूं ॿुधाए वेठो हिक ॿिए खे त तव्हांजो हू त हीअं थो चए तव्हांजे मतिलबु कीअं थो चए तव्हां विड़ाए विड़ाइण जे लाइ मशा आहिनि घुमे थो फिरे पियो हिकिड़े हंधि ॿिए हंधि हिक ॿिए जूं ॻाल्हियूं हिक ॿिए खे ॿुधाए थो ऐं नमीम आहिनि चुगली थो करे पियो हुननि जे हिक ॿिए तुंहिंजे मुतल कीअं थो चए तुंहिंजे मुतल कीअं थो चए तुंहिंजे मुतल कीअं थो चए पाण में जहिड़ो लॻो पियो हुजे भले अहिड़े क़िस्म जो इन मशा नमीम आहिनि मन्नाल ख़ैरु ख़ैर खां मना करणु वारो चङाई खां कमु करणु हाणे इन मना जे लफ़्ज़ मज़ मूंखे जेका ईअं सम्झ में अचे थी उहा कंहिं बि चङाई जे कमु त ख़ैरा ख़ैरात जो कमु यतीमनि खे ॾिसण जो कमु या को मदरसो स्कूल की ही की उहो चङाई जो कमु उन खां मना कंदो पर हाणे असां वटि जेके मना अल ख़ैर असांजी क़ौम में मोहम्मद मोहम्मद सम्झे हुन उनमें बाबा हीअ सुनत असां साबित कोन्हे हीअ नफ़िल न पढ़ो ही महिराज जो ज़िक्र न करियो ही अलाह ताला रसूल पाक सलाह जे अचण जी ॻाल्हि न करियो ही जेका मौलूद जी ॻाल्हि न करियो ही महिराज जी ॻाल्हि न करियो फलाणी ॻाल्हि न करियो शबे बराती जेको आहे शब बरात ते जेको आहे सो ॻाल्हि कूड़ी आहे या भला हीअं ॻाल्हि आहे हूअं ॻाल्हि आहे मतिलबु जेको बि चङा इहो कमु ख़ैरात कर बाबा माण्हू खे खाराए सॾु करे जेके वीचारा बुखिया आहिनि मिसकिन आहिनि हू आहिनि चए न ख़ैरात बरात जो को सुवाबु कोन्हे को हीउ कोन्ह थींदो हू कोन्ह थींदो माण्हू को मरी थो वञे त लाइ दुआ घुरिजे दुआ न खणो हथ न मथे खणो अड़े हीअं न करियो हू न करियो अड़े भेण सां मुसीबत पारसी किथां भेण सां तोखे अकुल में अची वई आहे ॻाल्हि मना अल ख़ैरु हल ख़ैर जो कमु जेको आहे उन खां तूं मना थो करे चङा आई जेको कमु जेको करे नथो ॾियां माण्हुनि खे पाण चढ़ो ॿियनि खे सभिनी खे थो करी चए थो मां फर्ज़ु बि करियो निमाज़ नफ़ल न पढ़ो सुसन तूं न पढ़ो हीअ सिनत साबित कोन्हे हू सुनत साबित कोन्हे अरे तुंहिंजे पीउ जे किताब में लिखियलु आहे साबित कोन्हे छा भला ॻाल्हि आहे भेण तोखे किथां हथु अची वई आहे त हीअ सुनत साबित कोन्हे हू सुनत नफ़ल साबित कोन्हे रसूल पाक में एतिरियूं तूं एतिरियूं नफ़ल पढ़िया जो असां माना को बि नथो पढ़ी सघे सॼी उमत मोहम्मद मुस्ल सलास जी का पढ़ी कोन थी सघे एतिरो तोखे बिना किथां हथु अची वई आहे ख़बर त वञो रसूल पाक सलास इहो कोन पढ़ियो आहे ॿिया खे मना कंदो थो वरती तूं पाण न पढ़ त वञी खूह में पओ पर ॿियनि खे छा ला तू मना वेठो करीं तो इहे बि न पढ़नि इहे बि न कनि इहे बि ख़ैरात न करी हीअ न कनि हथ बि न थिए खणनि दुआ बि न घुरनि निमाज़ पढ़ी फिटी करे छॾिबी अड़े भेण सां जहिड़ो माण्हू किरी पियो आहे आसमान ते उछले मत मथां खजी में अटकी पियो बाबा निमाज़ पढ़ी आहे उन खां पोइ दुआ तूं घुर अलाह ताला खां बाद आहे त भई हीअं कर हीअं कर न पंहिंजो चइबो दुआ न घुरो हथ मथे न अड़े भेण सां चए बाबा मरी वियो हलियो हुनजे लाइ हथ दुआ दुआ बि न घुरबी हुन लाइ हीअं अड़े भेण सां छा थियो तोखे चए न बसि उमिरि इहो पंहिंजा पंहिंजो खणी वियो हलियो जेको कंहिं सुकईं जेको सो कयईं त अलाह ताला असांखे सेखारियो आहे इब्राहिम अल खे सेखारियो नू इस्लाम खे हज़रत इब्राहिम अहिड़ो चवे हज़रत इब्राहिम कूड़ो कई अलाह ताला कूड़ो जंहिंजे ज़बानी वेठो ॿुधाए तूं अञा सचो थी पियो आहीं हलो हाणे इहे वॾियूं ॻाल्हियूं मुफ़्त ख़राबीअ जूं सूरत नूह अल इस्लाम नूह अल इस्लाम चए थो हल यार फलाण खे बख़्श कजांइ मूंखे बख़्श कजांइ मुंहिंजे माल दे खे बख़्श कजांइ मूंसां जेके मोमिन आहिनि उनखे बख़्श कजांइ इहो माण्हू मरी विया हलिया तन जे लाइ बख़्शिश घुरण जे लाइ जेका असां ज़रूरत आहे अलाह ताला सेखारियो आहे अलाह ताला क़ुर श्रीफ़ में ॾिनो आहे अलाह ताला जेके इहे मना करे हा हिननि ॻाल्हियुनि खां त क़ुर में ॾेई कोन को छा क़ुर में रखी छॾींदुसि ॻाल्हियूं त मतिलबु त ॻाल्हियूं हिकिड़ो अकिलो मना ख़ैर ख़ैर जे कम खां अहिड़ा माण्हू मना था कनि जेके चङाई जे कम खां मौत दिन हद खां लॻंदड़ यानी हर ॻाल्हि में हद खां लॻनि था बाबा मस्जिद में बीह साम्हूं मुंहिंजे मूं चयोमिमि बाबा माठ करे इहा ॻाल्हि बि न तोखे अकुल में अचे कोन थी चए थो बिना महाराज जी ॻाल्हि मज़ा बिना सेलिब्रेट करण जी ज़रूरत न आहे सेलिब्रेट में अलाह ताला चए थो फराह फरहत कयो ख़ुशी मल्हायो तव्हांखे तोखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे जो ख़ुशी नथो थियो मिले मात वेही तूं कर भला तुंहिंजे पंहिंजे घर में असांखे छॾ असीं वेठा ख़ुशी मल्हायूं तोखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे जे न मौत थियनि हद खां लॻंदड़ हाणे सभु माण्हू जेके आहिनि इहे हद खां लॻंदड़ जो ॿियनि खे मना था कनि पाण न कनि भला वञी दूरि पाइनि वञी जीअं वणे तीअं कनि पर ॿियनि ॿियनि खे मना था कनि तव्हां बि हीअं न कयो तईं न बि हीअं न करियो सख़्ती था कनि माण्हुनि खे विढ़नि था पोइ मौत असीम गुनाहगार माण्हू आहे अहिड़े क़िस्म जो मोह बद बख़्त जो ख़राबुलो ॻाल्हाइण जो निशानियूं ॾिसो केतिरियूं थियूं अल्ला ताला फ़र्मायो माली हुनखे पुट थिया आहिनि घणा माल वियो आहे हाणे ॿिए कंहिंखे को पुछे कोन थो इज़ा तुतला हे न जॾहिं असांजूं आयतूं हुननि खे पढ़ी थियूं वञनि हुनजे साम्हूं माण्हू को पढ़े थो त चवनि था काल असा तीर उल अवलीन हू चए थो त इहे पुराणनि ॻाल्हियूं आहिनि भई पंहिंजो छा चइबो आहे पंहिंजो महाभारत जूं ॻाल्हियूं आहिनि की रामायण जूं ॻाल्हियूं आहिनि की फिरदोसी जे हुन जूं ॻाल्हियूं आहिनि की फलाणा हिकु अजम जूं ॻाल्हियूं आहिनि बादशाहनि जूं ॻाल्हियूं तीर वरी इहा ॻाल्हि का सची कोन्हे का सभु ॻाल्हियूं कूड़ियूं आहिनि जेके तौरात ऐं आहे आहे क़ुर सॼो कूड़ो आहे लाहौल माज़ल अलाह ताला में फरमाए थो स स निसिमो ख़ुरतूम ख़ुरतूम जेका आहे सूंड थी थिए हाथी जी माना हीअ नकु जेको आहे सूंड हेॾो वॾो कोन्हे पर हू जेको अंग्रेज़ चवंदा आहिनि जेको कूड़ ॻाल्हाईंदो हुनजो नकु वॾो थींदो नकु वॾो थींदो त इन सूंड मां असीं पकड़ींदासूंसि अलाह ताला चए थो असीं इन नक में जा पकिड़े बि असांखे बेनखो कंदासूं हो अल इना बलो बलो कमा जन्नत असां इन्हनि खे ॼण आज़मायो आहे अहिड़े नमूने सां जीअं असां आज़मायो हो उन बाग़ वारनि बस्ती वारनि माण्हुनि खे हाणे हिते यानी कुरेशन जो तक़ाबिली थिए थो पुराणी का क़ौम हुई जंहिंसां जेके विया हुआ बाग रखियऊं उहे पंहिंजो मना अल ख़ैर ख़ैर जे कम खां मना करण वारा हिक ॿिए खे उन्हनि सां छा थियो त उहे जेके ज़री कम जा माण्हू आहिनि वञूं वञियूं पोखीनि था उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी हीअ सूरत जो इहो हिसो ॿियो सूरत काफ़म जेको आहे असां पंहिंजो ॿ ॿ माण्हू जेके आहिनि पंहिंजो पाड़े वारा जंहिंजी बाग आहिनि बुस्तान आहिनि ॿियनि हंधि बि कराशी में हिननि जो ज़िक्र आहे पर हे ॿ ख़ुशूसनि इहे हिसा जेके आहिनि अञा न बलाउना असां हुन खे आज़मायो आहे अहिड़े नमूने सां कमा बलाउना सा बल जिनत हुन बाग जे माण्हुनि खे असां जीअं आज़मायो इज़ अक्षमूल पोइ कसम खयो हुननि ऐं चयो त हाणे अॼु मतिलबु त लाबारो विझंदासूं इहो बाग फल फ्रूट जेको आहे कटींदासूं या छा कंदासूं जो हाणे फ्रूट तयारु थी वियो आहे पोख जेका असां पची वई आहे रास थी वई आहे हलिया हाणे सुभाणे हलंदासूं वरी पठींदासूं पोइ अॼु राति राति जो फ़ैसिलो था कनि इहो पाण में कस कसम खणी त चवण सुभाणे ज़रूरु इहो कमु कंदासूं भला यसनून इस्तना न कयाऊं एक्सेप्शन न कयाऊं यानी इनशा न चवंदा आहिनि इनशा सुभाणे हलंदासूं अलाह ताला चङाई कंदो पाक बरक़त विझंदो ऐं वरी पंहिंजो चूंडींदासूं फुटियूं या कण कढी लुणंदासूं या अंब पची तयारु थिया या जेको बि हुन वटि फ़सलो खजी आहे फलाणा आई आहे त उहो त तयारु आहे सो वरी पटींदासूं कटींदासूं ऐं पंहिंजो हीअं इस्तना न कयूं एक्सेप्शन न कयूं यस अलाए हा नाए मून पोइ अलाह ताला वटां का आफ़त जेका असां लंघी वई हली ऐं जो उहो न सुता पिया हुआ उन वक़्तु ई मतिलबु त आयो को तूफ़ान की आयो को टॉर्नेडो की आयो को अहिड़ी का थधी ॻाल्हि का थी या गरम ॻाल्हि का थी या कहिड़ी ॻाल्हि थी रब पाकार हींअर जीअं ॾिसूं पिया असांजे मुल्क में केतिरा माण्हू बर्बाद थियनि सभु पोखूं वोखूं सभई ख़तमु ख़राबु थी वियूं हलियूं अतवाफ अलाए हा तवाइफ़ को घुमण वारी शइ फिरी वई घुमी वई हली फिरी फिरण वारी शइ फिरी वई तुंहिंजे रब वठण जेका ओम नाहे न सुता ई पिया हुआ हुन वक़्त ई का आई फस क सरीम पोइ बणी वियो जहिड़ो बेलियल बेलियल जीअं डोर चढ़ी वञनि हलिया या ख़तमु मकड़ पइजी वञे हली सॼी ख़तमु फ़सल थी वियो हलियो हाणे उथनि था माण्हू जेके हुनजा दओ मोस भई हाणे मोरा उथिया पंहिंजे निंड मा ऐं चवंदा हलो त हलूं बाबा उथो उथो हलो हलो ॻोठ वारा राज वारा हलो भॻत त हालूं फत ना अद मौसबीन ऐं हिकु ॿिए खे सॼऊं उथी ढकी महिल सुबुह जो सवेर उथी आने आनेकदू अला हर सिकुम त जल्दी हलो पंहिंजे ज़मीन ते पंहिंजे बनीअ ते इन कुन तुम सारिमीन जेकॾहिं तव्हां लुड़ण वारा आहियो कठण वारा आहियो फल चूंडण वारा आहियो त हलो त हलूं यकदमि हलूं देरि न थी वञे हली फन त खू वौमियत ख़तून पोइ सभई हलिया ऐं वरी पोइ इहो ख़्यालु ॻाल्हाइनि पिया आस्ते आस्ते हिक ॿिए सां ओरिया पिया ॻाल्हियूं अलाहन अल ख़बरदार मता को मिसकीन उमिरि चंड जहिड़ो तव्हां सां गॾिजी हले वरी उते को फ्रूट खाए की हुते पंहिंजो अन कणी खणी वञे या को फुटियूं चूंडे वञे हलियो या छा करे वञो मिसकिननि खे अचणु न ॾिजो पंहिंजे बाग़ में ॾिसिजो ख़बरदारनि खे ख़बर न पए उबिरा सुता पिया आहिनि मिसकिननि खे अचणु न ॾिजो अलाहना ऐं हलिया साजर कंजूसीअ ते ज़ोर ॾेई हर दिन क़ादरीन भई गा चई बाब कंजूस हाणे तौरात में जीअं मतिलबु त यहूदियुनि वटि हिकिड़ो ॼण उसूल हुयो त पंहिंजो जेका पहिरियां फसल थींदा उहे ख़ैरात कबा हिकिड़ो मतिलबु त इब्राहिम अल जो दीन आहे हुन में इहो तरीक़ो हज़रत मूसा अल जो त उहो ऐं ॿियो वरी जेको चूंड कबी पोइ आख़िरि में जेका बि शइ रहिजी वेंदी उहा वरी मिसकिननि खे ॾिबी बाबा तव्हां अचो ऐं हेतिरनि हफ़्तनि खां पोइ उणिवंजाहु हफ़्तनि खां पोइ उणिवंजाह सालनि खां पोइ हीउ माण्हू आज़ादु कबा ई कबा उन्हनि वटि हिकिड़ी चङाई जी ॻाल्हि हुई उहा मतिलबु त अॻियनि उमतुनि मंझि बि हुई असां वटि बि सिंध मंझि पंहिंजा माण्हू जेके चूंडो चवंदा हुआ बाबा गोठ जूं मायूं ॿार अचनि था उहे करे वञण लाइ भले ऐं पहिरियों ख़ैरु ख़ैरात कबी पहिरीं जेका असां अहिड़े नमूने सां थींदो भला फल हा पर ईअं माण्हू कल नथा ॾियनि वाखदा हर दिन कादीन फलमार ओहा कालू इन हाणे जॾहिं उते पहुता आहिनि पंहिंजे हिन में बनीअ मज़ त चवंदा वरी बनी त असां रस्तो भुलिजी विया आहियूं छा किथे किथे आहे मुंहिंजी बनी जेका ऐं पोखी कल्ह राति मूं ॾिठी त उहो बीठी वियो आहे मूंखे ॾिसण में कोन थी अचे ऐं शायदि पराई बनी में घिरी आयो आहियां गुमराह थी दग दग भुलिजी वियो आहियां भले नो महरूम न हीअ त आहे त ॿनी हुआ पर हिन में त बआ आहे कोन्ह का पोख जेका मूं पोखी हुई साथ ख़तमु थी वई हली पोइ चय पोइ चवंदासीं त बेनसीब थियासीं महरूम थी वियासीं काल औ सत हुअमि मा जेको विच थरो माण्हू हुयो अलम अखुल त हुननि खे हुनखे चयो त मूं आउं तव्हांखे चवंदो कोन हुउसि त लौला तो सभ्यून अलाह ताला जी सभ्य तस्बी नथा करियो अलाह ताला जी ॻाल्हि नथा करियो अलाह ताला जो ज़िक्र नथा करियो छो न अलाह ताला जो थोरा नथो मञो लौला तो सभ्यून कालू रब इना सुहाना ज़ालिमीन पोइ सोई हिकु ॿिए खे चवणु लॻा त बेशक अलाह ताला वॾो पाक आहे ऐं असां बेशक बेशक ज़ालिमनि आहियूं अकबल यत पोइ हिकु ॿिए ॾे चयो तुंहिंजो ॾोह आहे सॼो इहो तुंहिंजो ॾोह आहे हिक ॿिए खे मलामत करण में लॻी आहे त इहो सभु फलाणे जो ॾोह आहे पीर बख़्श जो आहे की ममूअ जो आहे की खमूअ जो आहे की फलाणे जो ॾोहु आहे पाणी कोन्हे हीअं कोन हू थियो असांखे ॿुधाई कोन को हीअं कोन थियो हिकु ॿिए खे वेठा मलामत कनि पोइ तव्हांजो कालू बेशक असां ते वियल हुजे असीं त लीको लंघंदड़ आहियूं तागा तागा तागीत तागूत ताग़त ताग़ी आहियूं असां उमेद था करियूं रब असांखे बदिलाए वरी ॿियो चङाई वारो ॾिनो आहे हिन में वरी बि का चङाई हुई जो आख़िर मंझि अलाह ताली ॾाढा राग पिया थियनि बरहाल पोइ हिते असीं फ़िलहालु ख़तमु वकफु था करियूं पोइ इनशा अलख़िरी आयतूं वरी पढ़ंदासूं अलाह मफ़लना वरना वरना वफ़ज़ना वादना अला स्वातीम स्वातीन